وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه Vallahu bima ta'malun alim. Eğer bir yolculukta olur da bir katip bulamazsanız borca karşılık alınmış rehinler de yeter. Artık birbirinizden emin olursanız o takdirde kendisine güvenilen, borç verilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın. Şahitliği ise gizlemeyin. Buna rağmen kim onu gizlerse artık şüphesiz ki o kalbi günahkar bir kimsedir. Allah yapmakta olduklarımızı hakkıyla bilendir. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibukum bihillah feyaghfiru limen yeşâ ve yuazzibu men yeşâ Vallahu ala kulli kadir. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizde olanı açıklasanız da, onu gizlesiniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Bunun üzerine o dilediği kimseyi kendi lütfundan bağışlar. Dilediği kimseye de hak ettiği için azap eder. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Âmener Resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi. La بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine, peygamberlerinden hiçbirinin arasında ayrım yapmayız diye iman ettiler. Ve şöyle dediler. İşittik ve itaat ettik.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 Kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir. Ey müminler şöyle dua ediniz. Rabbimiz eğer unutursak veya hata edersek bizi mesul tutma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yüklenme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de yükleme. Bizi affeyle. Bizi bağışlar ve bize merhamet buyur. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle.''